Іноді мені мов би, вчуваються стемряві нестямні крики тих численних нещасних, що лишались на палубах, що в розпачі звертали до неба свої останні молитви. Дослідити б, чому серед цілковитого благополуччя, там, де все, здається, було передбачено, продумано, безпомильно враховано, раптом стається така грандіозних масштабів катастрофа. Чимось гнітючим віє від його розповіді. Гуркіт хвиль стає ще ніби грізнішим. Співрозмовець, вловивши наш настрій, невдовзі каже вибачливо. Маєте ж ви рахубу з цим старим буркотуном, де він узявся на вашу голову? Ні, я не хотів би, щоб доля Титаніка позбавила спокою і вас. Зрештою, на нашій Куїн, електроніка, радари, до того ж айсбергів у цій зоні ще ні разу не зареєстровано. Просто ось така ніч серед океану сама пробуджує в душі неспокій. Принаймні для мене щось тривожне несе в собі цей гуркіт хвиль, висвистування вітру у безмірах темряви океанський вітер. Згодьтеся, він має свій тон. Слухайтесь, своїм тембром він особливий. І все ж таки є у цьому вітрі щось сильне, розгонисте, як десь отам в українських степах. Мене стрепенуло з несподіванки. Ви знаєте наші вітри? І ваші бурі знаю. Буркнувши це, старий підвівся, міцніш натягнув зіжмаканий свій берет і повагом рушив у темряву. Нос, що кому снилось? без усмішки запитує керівник делегації, коли ми вранці, зібравшись до сніданку, уже сидимо цілим товариством за своїм розлогим столом. А що ніхто не поспішає відповідати, то керівник наш вважає за потрібне пояснити суть свого запитання. Е, сни та сновидіння це товариші робота підсвідомості. Отже, за характером побаченого у вісні – можна з чималою імовірністю визначити, хто схильний сьогодні працювати, а хто байдикувати. Сновидіння підкаже, чи не піддаємось ми тутешнім спокусам, чи достатньо здоровий моральний дух панує в нашому океанському дружному колективі. Такий зачин свідчить, що шеф наш перебуває в доброму гуморі. Е, для мене ця ніч минула без снів, бо не спалася до четвертої, каже Ангеліна Микитівна, колега по делегації дама величавої постави і незалежних суджень. Такий комфорт у каюті, а от не спиться і край. Либонь, розмовник штудіювали, додали мовний бар'єр з відтінком зверхності запитує Вячеслав Перекладач, котрий завдяки своєму знанню кількох мов почуває постійну перевагу над нами всіма. Уявіть собі, шановний поліглоти, хоч і словничком, а таки подолала серйозну наукову статтю. І що ж ви, Ангеліна Микитівно, там важливе почерпнули? цікавиться Ігор, молоденький радник делегації, затятий гравець пін понг що його товариші жартома чомусь називають дзюдо. Просвітіть і нас темних. Це, звичайно, не детектив, ваш улюблений жанр, але мені було цікаво. Ознайомилась з інтерв'ю якогось молодого вченого, забула як його. Коротше кажучи, майбутнє світило. Одвернувшись від дзюдо, Ангеліна Микитівна зверталась тепер більше до керівника делегації та до нашого мовчазного сивого юриста, що, схилившись над тарілкою, саме віртуозно орудував виделкою та ножем.